บุ๊กทูแปดสิบหกอัสตอินเดสมิตเซชิคำถามอดีตการสองยาวตายุมิปากาตเนดีวิคุณผูกเน็กไทเส้นไหนกาดุกักล a s a ติตุเนสาย คุณซื้อรถคันไหนแล้ว กาดูมาชีนุตูนัวปิร์กิคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน กาดูอวิซิตูอาโบเนยิคุณได้เห็นใครกูยูสเรเจยัตคุณได้พบใครกูยูสสติกาต คุณได้เจอใครที่รู้จัก Ko jūs a t p a ซิ n า t คุณตื่นนอนกี่โมงคัดยูส p i e c เ l ล t i ิ s คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คัดยูส s า k า t คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่คัดยูส b e i d z t ทำไมคุณถึงตื่นนอนคาเปตยูสปามูดาติสทำไมคุณถึงเป็นครูคาเปตยูสคลูวาตปาร์สโกโลตาอยู่ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่คาเปตยูสปาเนมาตตักโซเมตรุคุณมาจากที่ไหน No kurienes jūs atnācāt? คุณไปไหนมา Uz kurieni jūs aizgājāt? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Kur jūs bijāt? คุณไปช่วยใครมา Kam tu palīdzēji? คุณเขียนถึงใคร Kam tu rakstīji? คุณตอบใคร Kam tu atbildēji?